reka duhe ikaze muri mwese mwese mukurikirana radiyo twende agakura amakuru tubashikiriza kuri wa gatandatu igenekerezo rya mirongo ine n'umunani nzeru umwaka wa bibiri na cumi n'indwi akaba arizo n'inyungu nkuru nkuru zikurikira mu gihe bonekeza abigisha bamwe bamwe bataye ibanga mu kugoba izo baragiye kandi bikaboneka ko iyo ngeso iguma yiyongera uruganda rwa radiyo twende agakura rwagize ico rubivugako mukaza kuvyumviriza mu ijambo ry'intangamarara ubujanye bw'ubudandaji n'amahinguriro ngo buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo mu ndwiza abadandaza b'isukari biyandikishije boroherezwe kuja kwizana hanze y'igihugu amazu mirongo ibiri n'abiri hamwe n'imirima nibyo vyononywe n'imvura irimwo rubura n'umuyaga yaguye ku mitumba imwe imwe muri komine Rutana umuhanuzi wa Musitanteri ajejwe imibano agasaba bagira neza kugarukira ku banyagihugu bahuye nibyo byago izaba rizo nkuru nkuru zigize amakuru yacu mu kanya nkuru mu buryo buramvuye turase kubaha ikaze twateje kubabwira mu gihe hibonekeza abigisha bamwe bamwe bataye ibanga bakagoba muzo baragiye kandi bikagaragara ko umurindi wiyongeso mbi utera wiyongera uruganda rwa radio twendera gakura rwashimye kugira ico rubivuze ko ijambo ry'intangamarara turisomerwa na mugenzi wacu Eliya Irumva aho hambere wumvise ijambo mwigisha wacutahura ko ari umuntu w'umurezi asubirira abavyeyi gihe cose umunyeshuri aba ari ku ishuri kanatsinda barayamaze bati umwana si uw'umwe ababyeyi ntabwo babagira igihe abana baba bari ku ishuri ko ari ikintu kibi hava kibashikira icyo batiyumvira co ni uko abigisha bohava bashurashuza abana bigisha kuko kuva kera na rindi abarundi bari bazi ko kizira kikaziririzwa ku mwungere agoba izo aragiye ico gihe umwigisha yamagarirwa kwita abanyeshure akababera umurezi mwiza gutya indero y'umwana hamwe n'ubumenyi bigatera imbere ku neza y'abavyeyi n'igihugu none muri iki gihe ibintu byifashe gute muri rusangi turabona abatari bake bakigendera ibanga ry'uburezi ariko barayamaze bati nta mwongo buri sato ibidahizwe kandi ngo nta nyambo ibura gahonzi biramaze kugaragara ko hariho abigisha bamwe bamwe bataye umurongo mu gushurashurana canke gushurashuza abo bareze akaroro ka hafi nako umwigisha yarutse gufatwa mu ntara ya Gitega yagirizwa ko yoba yarashurashuje abanyeshuri yahora aho ivyigwa ivyo bita cours du soir mu rurimi rw'igifaransa bashika hafi mirongo ibiri aho ntidushizemwo ahandi kuko hariho n'abamaze gukurwa mu kazi kubera iyo nyifatiga buciriritse amashirahamwe aharanira agateka k'abana nasiba gutera ivyatsi ubwo bube gito bw'abataye ibanga ryo kurera ingaruka nazo zikurikira ubwo bube gito zirababaje kandi n'uruhombo ku muryango ni uruhombo kandi no ku gihugu umwana ntaba acubaha umwigisha kuko amuzi ko ubuhumbu yasamye imbanyi atanduye indwara zifatira mu bihimba by'irondoka arashobora guhitanwa nayo kuko abataragera mu bigero byo kwibungenga amashuri abahevye agacaho umuzigo ku bavyeyi n'igihugu kuko atacaheza ngo yimarire none ko ibintu byifasha uko niho bageze namba hatarengeranye ko abakora bene ubwo bubisha bikubita gashi abakurambere bati umujyambwa bumwe agatukisha umuryango barezi ibigisha karaciye ingani akagwi gato kari ku muri mwebwe kabateza urubwa harageze ko abigisha bisubiza umutamana bakadoma urutoki kuba bicura ko bahumbisha urwaruka bajejwe kurera ababyeyi nabo ntimube nka ya mpene yabyara muci ngo ndahejeje hasigaye aho umwungere nimukurikiranire hafi abana banyu iyo bari muhira iyo bari ku ishure kugira mumenye aho bari n'ibyo barimwo kugira ntimuze mwibuke kuyora mwasheshe abarongo barongoye abandi mu bushikiranganje bw'indero nabo bofasha mu guhana by'akarorero abigisha bagirwa no gushurashuza abo bareze bisunza amategeko y'akazi bibaye ngombwa bagasezererwa burundu ubutungane nabwo bwonyarutsa bene izo manza bikenewe zigacibwa ikibiriraho ukuvuga menshi siko kuyamara kandi bibwirwa benshi bikumva bene vyo kandi turavuga ntituvura umwe wese hari niyumve yuko ahamagariwe gukingira abo bana b'igihugu ari bo abanyeshure kuko nibo Burundi bw'ejo kazoza k'igihugu kakaba gahagaze kuri bo iragiboragwa ntijyobijyo gutera inda umwana w'umunyeshuri ataharishikana ni ukwica akazoza kiwe ukaba wishe na kazoza k'igihugu camwibarutse iyo ni impanuro ya radiyo sikolere nderagakura Ere arumva rero tukaba kuri iyo nkuru badutunganirije. Abarongwendero muri commune ya Gihanga intara ya Bubanza bariko baritegurira ikibazo cya leta cyo mu mwaka w'icenda. Kuko bimenyesha n'umuyobozi w'inyigisho muri iyo commune Nizigimana Hansile ngo baramaze gutunganya ikibazo cyo kwimenyereza ku rwego rwa Komine Ngo kandi harategekanijwe n'ikindi kibazo cyo kubandanya bategura abana muri iki gice cya kabiri cy'umwaka w'ishure. Mu kwitegura ikibazo ca konkuru nahone dushobore kumenyereza abana kwitegura kuri icyo kibazo cya konkora Nizigimana Hansile akabandanya avuga ko ibitigiri by'abana bahevye amashure muri iki gice ca mbere c'umwaka w'ishuri vyagabanutse naho muri iyo komine havugwa ikibazo c'inzara akavuga ko ivyo vyashobotse kubera hari amashuri agaburira abo bana kw'ishure muri igice ca mbere giheze barabonye neza yuko ah, abanyeshure baheba bagabanutse cyane igiti gishira gabanutse gose kubera murazi yuko muri iyi minsi ah, mu karere ngaho iwacu hari hateye inzara abarimyi ntibashoboye kwimbura kubera uruzuba rwa bateye n'ibikoko byateye mu mirima mu bigori cyane cyane abanyeshuri bose twarabonye yuko bose bagiye ku ishuri n'umunyeshuri agwaye arandara akaza ku ishuri kubera ku ishuri barafungura amashuri yose afungurira abana nta banyeshuri twabonye bahebye umunyeshuri wese araza ku ishuri kubera abazi yuko atanzara ku ishuri barafungura kandi bagashobora no kwirigwayo abashobora kuronka abigisha babafasha bashobora kwirigwayo kugira ngo ubumenyi bwongerekane byazehebye abanyeshuri baba baragwaye bonyine turasaba cyane cyane abavyeyi kugira ngo bazabahimiriza abana bareke gusiba ku ishure umwana asivye kubera agwaye bakamuvuza hanyuma akaca akize bakamuhimiriza gusubira kugaruka ku ishuri kuri yabizwe ndakura amakuru arabandanya amazu 220 shengero rimwe hamwe n'imirima nibyo vyononye n'imvura irimwo urubura n'umuyaga yaguye ku mitumba imwe imwe iyo muri commune Musongati mu ntara ya Rutana kuri uyu wa gatatu ivyo bikabishikizwa n'umuhanuzi wa Mustanteri ajeje ivy'intwaro n'imibano muri yo commune Nyandwi Jean harabaye n'ingorane hariho isoko ry'ahantu bita mu gihuriro abantu bari baherutse kubaka amakiyosike neza bya kijambere none menshi yaragurutse nyabigozi ibiterwa byarononekaye cyane biheta inzu cumi zarasambutse ibiterwa birononekara keru inzu zibiri zarasambutse ibiterwa navyo nyene birononekara cyane makakwe ibiterwa byarononekaye nyabibuye ibiterwa byarononekaye kuvyicoga vyarononekaye kimana imana yarashyize aho hose nta muntu yasize ubuzima uko niko ibintu byifashe ni ukuvuga yuko ibiterwa byononekaye inzu mirongo ibiri na zibiri zirononekara zirasambuka hamwe n'iryo shengero rya metodisiteni twari ngaha ku kazi turiko turategura aho twoshobora eh, gutera akamo no mu nama yo kuwa mbere tuzoheza dukorane n'abakuru b'imitumba turabe aho dushobora kudodora cyangwa turabe mbere n'abanyagihugu turabe natwe ingene twokwiyunganya kugira ngo turabe ingene twoba mbere y'izo ngoro n'ingorane twagize ariko n'abashobora kudufasha nabo nyine tuba turategura ingene twobabaza navuga muri politiki naho ubumwe bwa buraya ngo bwaraho nyanza amasezerano agenga imigenderanire iri hagati yabwo n'uburundi kotonu mu gufatira ibihano uburundi bikaba byashyikirijwe na njangwa gilbert beko aserukira ishyirahamwe Onelope burundi mu kiganiro haye amenyesha amakuru kuri wa gatanu akavuga ko ingingo yose yofatirwa uburundi yategerezwa kwemezwa n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika nk'uko amasezerano y'ikotonu abivuga byerekeye ibimwumva bimaze iminsi bivugwa bijyanye abashingamateka bo muri Europa babona ibintu mu Burundi n'ingingo z'agasakisaki bagiye barafata mu gihugu cacu ubwa mbere ibyerekeye imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Burayi buva ku masezerano ajya bita amasezerano yabaye ikotonu burya by'amasezerano ibintu bya mbere araba nibijanye no kubahiriza agateka kazina muntu bwa mbere bwa kabiri ni ukubahiriza intwaro nziza kuri bose bwa gatatu ni ukwemera intwaro ikiye mu matora y'imigambwe myinshi ni ukubahiriza intwaro ibereye ni ukubahiriza ubutungane kuri bose ibyo rero twe tubiraba turavye muri rusangi dusanga biri muri bijya bita etandoduruwa intwaro ishingiye ku mategeko yubahiriza igihugu ikubahiriza abantu bose usanga uburundi na leta iburongoye barashoboye kubahiriza ibyo bintu bine uko biri ingorane rero zagiye kuba kuko hariho abatubahirije amategeko ibyo rero nibyo uburundi tashobora kureka ariko rero ubumwe bwa buraya bwaciye bufata yuko umenga ni leta y'uburundi iriko irahohotera agateka kazina muntu rero twagomba kubabwira yuko ibyo atari byo kuko ubumwe bwa buraya ubwa mbere naho hari kuba hariho ingorane ubumwe bwa buraya icyo bukora inama zitegezwa kubanza gutangura hagati y'ubumwe bwa afurika n'ubumwe bwa buraya kugira ngo barabire hamwe ingene batorera umuti ibibazo biba bihari Tusozera amakuru yacu mu kubabwira ibikebe yakorwa kugira ngo isukari iboneke. Ujyanye ubudandaji n'amahinguriro ngo buri ko barakora ibishoboka byose kugira ngo mu ndwiza abadandaza b'isukari biyandikishije boroherezwa kuja kuyizana hanze y'igihugu. Umuvugizi bw'abashikiranganye ni ntibarutaye Gloriose arizeza abanyagihugu ko bazoyironswa ku giciro cya sosumo mu gihe izoba yaje itarisha amakori kuri duwane. Barahejeje kwiyandikisha kandi barashikirije ibisabwa n'ubushikiranganje. Ubushikiranganje buko baraba ingene boshobora kugenda kuyizana kuko murazi yuko uburundi buri mu bihugu bya afurika y'ubuseruko kandi muri afurika y'ubuseruko hariho intambwe imwe ya ka karere k'amaduwane kamwe kandi isukari ikaba yashyizwe mu mugwi w'ibyimburwa nkoramutima byo bituma rero itegereza kuriha amakori ashika ijana ku ijana iyo iziva hanze y'akarere ka afurika y'ubuseruko ubushikiranganzi bw'ubudandaji rero bukaba buriko baragerageza yuko bufasha abadandaza kugira ngo bayizane itarinze kuriha ya amakori kuri duwani bategerezwa rero kuca basaba uruhusha muri aka karere ka afurika y'ubuseruko ubushikiranganzi kandi bukorera hamwe n'izindi nzego kugira ngo borohereze abo badandaza kugira bashobore kuronka amahera y'agaciro kugira bashike ku isoko no kurangura iyo sukari ko bizeza yuko mu ndwiza ko abadandaza bategerezwa kuca batangura kuja kuyizana niba batunganiriza ubushikiranganji buriko baraba ingene iyo sukari izoshika itazimvye ishobora kuja ku giciro kimwe n'iciyasosuma mu gihe izoba yaje itarishe amakori sukari kuri duwane kuko turagaragaza kugira ngo abadandaza boroherezwe kandi iyo sukari ishyikira abanyagihugu muri aya mezi atatu ari imbere amakuru twari duteweho hashize akabaraha agarukiye ko bafatiye mu nzakatubutsinyi nkuru nkuru zari ziyagize mu gihe bonekeza abigisha bamwe bamwe bataye ibanga mu kugoba izo baragiye kandi bikaboneka ko iyo ngeso iguma yiyongera urugara rwa radiyo twenda gakura rwagize ico rubivuga ko mukaba mwavyumvije mu ijambo ry'intangamarara ngo budanaje n'amahinguriro ngo buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo mu ndwiza abadandaza b'isukari biyandikishije boroherezwe kuja kuyizana hanze y'igihugu amazu mirongo inabiri hamwe n'imirima n'ivyo vyononywe n'imvura irimwo n'urubura n'umuyaga yaguye ku mituma imwe imwe muri komine Rutana muhanuza Mustanteri ajejwe imibano agasaba abagira neza kugarukira ku banyagihugu bahuye n'ivyo vyago amakuru kwe kwitego bashize akabaraha agarukiye tugakingukira mwege mwese mwariko muratega yompi garure bigenda vyine ko n'abashikiza nabipfuza ko mu rwanda bwa mukagira umunsi wa gatandatu mwiza imana ibane namwe na gahwane